стискав люльку. Ми ще трохи почекаємо, може він. Люди довкола почали з надією перешіптуватися. Шарлота здригнулася і рушила вперед. Я не звинувачую його, сказала вона до Фергюсона і втомлено похитала головою. Але хіба з того вийде щось путнє? Якщо він не друкуватиме для нас якісніших копій, він не зможе, сказав Джон Доус. Тільки погляньте на нього. Чоловік зупинився і притримав інших. Подивіться на нього і скажіть, як він може працювати краще. Білтонг помирав, розпластавшись на землі у центрі парку. Величезний старий шматок давньої напівпрозорої жовтої протоплазми, густої і пружної. Псевдоподії прибульця всохли, зів'янули чорними зміями, що нерухомо лежали на бурунатній траві. На його тілі утворилася дивна западина. Від слабкого сонця вгорі, що випікало вологу з його судин, Білтонг поступово осідав. Оце так. прошепотіла Шарлота. Він виглядає просто жахливо. Тіло Білтонга злегка пульсувало. По хворобливих, знесилених і судомних рухах було зрозуміло, що він уже ледь тримався за життя. Його обліпили хмари чорних мух із синім металевим полиском. Від Білтонга відгонило густим смородом, сірководневим запахом гниття органічної матерії. Внизу натекла калюжа огидної рідини. Крізь жовту протоплазму істоти було видно, як її центральний нервовий вузол пульсує в агонії швидкими судомними рухами, що розходилися хвилями по його млявій плоті. Окремі волокна майже видимо виродилися в закальцюйовані гранули, старість, гниття і страждання. На бетонній платформі перед помираючим білтонгом купою лежали оригінали, які треба було надрукувати. Поруч валялося кілька копій і безформні кулі з чорного попелу, змішані з рідиною тіла Білтонга, соком, з якого він працьовито майстрував предмети. Він зупинив роботу і з болем втягнув свої вцілілі псевдоподії. Він перепочивав, намагаючись не померти. Бідолашний, почув Фергюсон власний голос. Він більше не може. Він сидить так уже цілих шість годин різко сказала жінка просто над вухом Фергюсона. Просто сидить там. Чого він чекає, що ми станемо навколішки і благатимемо його? Доус розлючено обернувся до неї. Хіба ви не бачите, що він помирає? Заради бога, дайте йому спокій. Натовпом прокотився зловісний гомін. Люди, що зібралися в парку, сердито розвернулися до Доуза, але він холодно їх ігнорував. Поруч із ним, нажаханою очеретиною, заклякла Шарлотта. В її очах був страх. Обережніше. Тихо попередив доуза Антермеєр. Багатьом із них дуже потрібні нові речі. Хтось чекає на їжу. Час спливав. Фергесон вихопив у Антермеєра сталеву коробку і розкрив її. Він нахилився, дістав звідти оригінали і виклав їх перед собою на траву. Побачивши це, натовп довкола зашепотів стрепетом і зачудуванням. Фергесон відчув похмуре задоволення. Це були оригінали, які в цьому селищі були лише в недосконалих копіях, тож їх друкували з дефектних зразків. Один за одним він позбирав усі дорогоцінні оригінали, переніс до бетонної платформи перед Білтонгом. Люди розлючено заступали йому шлях, але потім, побачивши оригінали, які він ніс, розступалися. Фергесон поклав на платформу срібну запальничку Ронсон бінокулярний мікроскоп Bausch Lomb, досі чорний із оригінальною обшивкою із шагреневої шкіри, високоточний картридж до фонографа Пікерінга і насамкінець блискучу кришталеву чашу Стюбен. Чудові оригінали, сказав із заздрістю чоловік поруч. Де ти їх дістав? Фергесон не відповів. Він дивився на помираючого Білтонга. Той не рухався, але було видно, що він помітив нові оригінали, які додалися до інших. У середині жовтої маси тверді волокна потягнулися і сплелися разом. Вхідний отвір задрижав, а тоді розкрився. Судомна хвиля прокотилася по всій протоплазмі, тоді з отвору потекли бульбашки рідини. Псевдоподії смикнулися, потяглися по вкритій слизом траві до платформи, завмерли і нарешті торкнулися кришталевої чаші. Білтонг нагріб кучу чорного попелу і змочив його рідиною з вхідного отвору проте в результаті вийшла лише непрозора куля, гротескна пародія на чашу. Білтонг затрусився і відступив, щоб відновити сили, а тоді спробував зліпити ще одну. Раптом усе його тіло судомно затіпалося, і псевдопадії виснажено впали. Він ще раз смикнувся, жалюгідно завмер, а тоді втягнув кінцівки. Усе марно, сказав Антермеєр. Нічого він не може запізно. Задубілими неслухняними пальцями Фергесон позбирав оригінали й нервово поклав їх назад у сталеву коробку. Мабуть, я помилився, пробурмотів він, зводячись на ноги. Я сподівався, що це може допомогти, але не знав, наскільки далеко все зайшло. Шарлотта, шокована й оніміла, сліпо побрела геть від платформи. Антермейер потягнувся за нею крізь натовп розлючених чоловіків і жінок, що скупчилися довкола. Зачекайте сказав Доуз. Я теж хочу йому дещо запропонувати. Фергесон стомлено чекав, доки Доуз порпався у своїй грубій сірій сорочці. Зрештою, він дістав загорнутий у стару газету кухоль звичайний дерев'яний кухоль для пиття, неоковирний і кривобокий. На обличчі чоловіка з'явилася дивна крива посмішка, коли він присів і поклав його перед Білтонгом. Шарлотта дещо збентежено спостерігала за ним. І яка з того користь? Вона байдуже копнула грубий дерев'яний предмет носком туфлі. Навіть якщо Білтонг зробить з нього зліпок, цей кухоль настільки грубий, що його можна буде скопіювати самому. Фергессон задумався. Доус зловив його погляд. Якусь мить чоловіки дивилися один на одного. Доуз ледь помітно усміхнувся, і Фергенсон закляк від несподіваного усвідомлення. Так і є, сказав Доуз. Я зробив її сам. Фергесон тремтячими руками вхопив кухоль і почав крутити його в руках. Чим ви його зробили? З чого? Як? Я не розумію. Ми зрубали кілька дерев. Доус витягнув з за пояса металевий предмет, що тьм'яно поблискував у слабкому надвечірньому світлі. Ось, але будьте обережні, не поріжтеся. Ніж був таким самим грубим, як і кухоль, карбованим, погнутим і скріпленим дротом. Ви самі зробили цей ніж? запитав вражений Фергесон. Я не можу в це повірити. Але з чого ви почали? У вас мали бути якісь інструменти, щоб це зробити. Це парадокс. закричав він істерично. Це неможливо. Пригнічена Шарлота відвернулася. Це просто іграшка, сказала вона тужливо жалісним голосом. Цим нічого не поріжеш. От на моїй кухні був цілий набір неіржавіючих ножів для м'яса, найкраща шведська сталь. Але тепер це просто купа чорного попелу. У голові Фергюсона роївся мільйон запитань. Цей кухоль, цей ніж, ви, мабуть, живете не самі. Тканину для вашого одягу ви теж самі ткали? Ходімо. кинув Доус і швидко рушив геть, ховаючи на ходу ніж і кухоль. Нам краще забиратися звідси. Думаю, кінець близько. Люди починали розходитися. Зневірені, вони понуро посунули з парку ритися по занепалих крамницях у пошуках їжі. Кілька машин ожили й невпевнено покотилися геть. Антермейер нервово облизав свої товсті губи. Його одутле обличчя від страху вкрилося липким потом. Вони дичавіють, сказав він до Фергесона. Все поселення розпадається. За кілька годин нічого не лишиться, ні їжі, ні прихистку. Він кинув погляд на машину і наїжачився. Він був не єдиним, хто на неї дивився. Довкола масивного запиленого б'юїка потроху збирався натовп чоловіків. Їхні обличчя були похмурими. Як вороже налаштовані жадібні діти, вони уважно її роздивлялися, оглядаючи крила і капот, торкаючись фар і пружних шин. Чоловіки тримали в руках примітивну зброю труби, каміння і вирвану з розвалених будинків гнуту арматуру. Вони знають, що машина не тутешня, сказав Доус, і знають, що вона повернеться назад. Я можу забрати тебе до Пітсбурзького поселення, сказав Фергесон до Шарлоти, йдучи в бік машини. Зареєструю тебе як свою дружину. Потім ти сама вирішиш, чи справді хочеш оформлювати шлюб. А як щодо Вена? тихо запитала Шарлотта. Я не можу одружитися ще й на ньому. Фергюсон прискорив крок. Я не можу забрати його туди. Але я й тут його не залишу. У них є своя квотна система. Може, згодом, коли вони усвідомлять надзвичайність. Геть з дороги. кинув антермеєр чоловікам біля автівки. Він войовничо наступав на них, і вони невпевнено перед ним розступилися. Антермеєр став біля дверей, його кремезне тіло напружилося. Проведи її сюди, але будь насторожі, сказав він до Фергесона. Фергесон і Доус з Шарлотою поміж ними проштовхалися крізь натовп чоловіків до Антермеєра. Фергесон віддав товстунові свої ключі, і Антермеєр рвонув двері автівки. Він упхнув Шарлоту в салон, а тоді знаком показав Фергесону обійти з другого боку. Раптом натовп ожив. Антермеєр своїм величезним кулаком відкинув чоловіка, що біг першим на тих, що були позаду. Він із зусиллям проліз повз Шарлоту і сівся за кермо автівки. Заревів двигун. Антермеєр перемкнувся на першу передачу, що сили витиснув акселератор, і машина рвонула з місця. Оскаженілі чоловіки хапалися за неї, намагаючися вчепитися за відчинені двері й дотягтися до пасажирів усередині. Антермейер грюкнув дверима і замкнув їх. Доки автомобіль розганявся, Фергесон востаннє побачив спітніле, перекошене від страху обличчя товстуна. Чоловіки не відпускали слизьких боків автівки, але щойно вона розігналася, один за одним повідпадали. Залишився лише один рудий здоровань, що вперто тримався за капот. Крізь розбите лобове скло він спробував дотягтися до обличчя водія. Проте Антермеєр повів авто різкою дугою. Рудий мить повисів, а потім не втримався і мовчки гепнувся обличчям на тротуар. Машину трохи вело, кидало з боку на бік, але зрештою вона зникла з виду за рядом похилених будинків. Пронизливий вереск шин затих. Антермеєр і Шарлота були на шляху до безпеки у Пітсбурзькому поселенні. Фергесон дивився їм услід, аж доки Доус не поклав свою тонку руку йому на плече. Що ж? протягнув Фергесон. От і немає більше машини. Принаймні Шарлотті вдалося втекти. Ходімо, сказав Доус просто йому у вухо. Сподіваюся, у вас гарні черевики. Перед нами довгий шлях. Фергесон кліпнув. Довгий шлях? Але куди ми підемо? Найближчий з наших таборів за 30 миль звідси. Думаю, дійдемо. Я вже це робив, тож зможу зробити ще раз. Він попрямував геть і за мить Фергесон рушив слідом. Позаду знову збирався натовп, обступаючи нерухоме тіло помираючого Білтонга. Люди були розгнівані. Розчарування і безпорадність від втрати авто ще більше розбурхали їхню лють. Як вода, що переливається через край, зловісна метушлива маса кинулася до бетонної платформи. Давній помираючий Білтонг безпорадно чекав. Він відчув наближення людей, і його псевдоподії скорчилися в останньому немічному зусиллі. А потім Фергесон побачив жахливу сцену сцену, від якої йому стало настільки соромно, що його пальці випустили коробку. Вона впала, підстрибуючи на землю. Фергесон знову підняв її і безпарадно закляк. Він хотів бігти геть, сліпо, бездумно, куди завгодно, аби тільки звідси, у тишу, темряву й тіні десь за поселенням подалі у мертві акри попелу. Білтонг намагався надрукувати собі щит, захисну стіну з попелу, але натовп уже накинувся на нього. Після кількох годин ходи Доус зупинився і гепнувся на чорний попіл, що тягнувся аж за горизонт. Ми трохи перепочинемо, сказав він Фергессону. У мене є трохи їжі, яку ми можемо приготувати. Використаємо вашу запальничку, якщо там ще лишився газ. Фергесон відкрив металеву коробку і передав йому Ронсон. Довкола віяв холодний смердючий вітер, розносячи хмарки попелу над безплідною поверхнею планети. Вдалині кілька пощерблених стін будинків випиналися вгору, як уламки кісток, подекуди стирчали темні зловісні стебла бур'янів. Тут не так мертво, як здається, зауважив Доус, визбируючи з попелу шматки сухого дерева й паперу. Про собак і кроликів ви знаєте, Ще тут купа насіння рослин, і якщо просто полити попіл, воно проросте. Полити? Але але ж дощів немає. Хай би що це слово колись означало. Нам доводиться рити колодязі. Вода досі є, але до неї треба докопуватися. Газ у запальничці ще лишався, тож Доус швидко розпалив невелике багаття. Він повернув запальничку Фергесону і зосередився на вогнищі. Фергюсон сидів, розглядаючи запальничку. А як ви можете зробити щось таке? запитав він. Ми не можемо. Доус парився в кишені і дістав плаский пакет з їжею, сушене солоне м'ясо і смажену кукурудзу. Не виходить починати зі складного. Доводиться поступово просуватися вперед. Здоровий Білтонг міг би зробити з цього зліпок, той, що в Пітсбургу, міг би зробити ідеальний зліпок цієї запальнички. Я знаю, відповів Доус, і це нас стримує. Нам доведеться почекати, доки вони здадуться, а вони, зрештою, таки здадуться. Їм доведеться повернутися у свою систему. Тут на них чекає лише геноцид. Фергесон судомно стиснув запальничку в долоні. Але тоді наша цивілізація зникне. Ця запальничка, Доус усміхнувся, так, вона зникне, і то надовго. Але мені здається, що ви неправильно на це дивитеся. Нам доведеться заново вчитися, кожному з нас. Мені це теж важко. Звідки ви? Я один із тих, хто пережив Чикаго, тихо сказав Доуз. Коли місто впало, я вештався околицями, полював, використовуючи каміння, спав у підвалах, руками й ногами відбивався від собак. Зрештою, я дістався до одного з таборів. Він був не перший. Ви не знаєте, мій друже, але до Чикаго були інші міста. І ви друкуєте інструменти, як той ніж? Доуз сміявся довго і гучно. Не друкуємо, а майструємо. Виготовляємо інструменти, виробляємо речі. Він дістав грубий дерев'яний кухоль і поставив його на попіл. Друкувати означає просто копіювати. Я не можу пояснити вам словами, що значить майструвати. Щоб зрозуміти, ви маєте самі спробувати. Майструвати і друкувати два зовсім різні поняття. Доуз розклав на попелі три предмети: коштовну чашу стюбен, свій грубий питний кухоль і кулю, деформовану копію, яку намагався зробити помираючий білтонг. Колись ми вміли робити таке, сказав він, вказуючи на кришталеву чашу. І одного дня знову навчимося. Але ми підемо до цього правильним, важким шляхом, крок за кроком, аж доки досягнемо мети. Він обережно поклав посудину назад у металеву коробку. Ми збережемо цю чашу, але не для копіювання, а як зразок, як мету. Зараз ви ще не бачите різниці, але згодом неодмінно зрозумієте. Доуз вказав на грубий дерев'яний кухоль. А ось тут ми зараз. Не смійтеся і не кажіть, що це не цивілізація. Це вже цивілізація. Вона примітивна і груба, але це справжня річ. З неї ми й почнемо. Він підібрав кулю, копію, залишену білтонгом. Мить повагавшись, чоловік замахнувся і пожбурив її геть. Куля вдарилася об землю, відскочила і розлетілася на шматки. Це пусте, сказав гарячково Доус. Цей дерев'яний кухоль кращий. Він більшою мірою схожий на кришталеву чашу, ніж будь-яка копія. Ви, вочевидь, пишаєтеся своїм дерев'яним кухлем, зауважив Фергессон. Ще пак, погодився Доус, кладучи його у металеву коробку поруч з кришталем. Це ви теж колись зрозумієте. Втім, мене ще багато часу. Він уже збирався закрити коробку, але на мить зупинився і доторкнувся до запальнички Ронсон. Він із жалем похитав головою. Не за нашого життя, сказав Доус і опустив кришку. До цього ще забагато проміжних ланок. Його худе обличчя раптом освітилося іскрою радісного перечуття. Але, бачить Бог, ми на правильному шляху. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою найкращу світі вподобаючку.